Ձյան համատարած ջերմակի մեջ չէի նկատել, թե ինչպես է սպիտակ մի շուն հայտնվել մոտս։ Այնպիսի բաղատալից աչքերով էր նայում, որ լավաշից մնացած վերջին պատառը նետեցի ոտների մոտ։ Հետ պատերազմյան Բերձորում ինչն է շատ անտեր շները։ Նրանց տերերը 2020-ի նոեմբերին լքեցին իրենց տները։ Թշնամին Բերձոր չէր մտել։ Տխրահարճակ հայտարարությամբ Բերձորը Ադրբեջանին չէր հանձնվել, ինչպես շրջանի գրեթե բոլոր բնակավայրերը։ Շահումյանի շրջանի հանձնմամբ Մարտակերտ Վարդենիս ճանապարհը փակվեց մեր առաջ։ Մերձորով է անցնում Ստեփանակերտը Երևանին կապող միակ մայրուղին, այսօր մարդասիրական միջանցքը, որ վերահսկում է ռուսական խաղաղապահ ուժերը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն 3 տարվա մեջ պիտի կառուցվի Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհ։ Դրանից հետո ինչ է սպասվում Բերձորին, հայտնի չէ։ Այս անորոշությունը մեծ մասամբ արհեստականորեն ստեղծված խոճապը դատարկեցին Բերձորը։ Պատերազմի ընթացքում տարհանված բերձորցիները վերադառնալու մասին ասես մոռացան։ Քաղաքն արտակնապես առաջվանն է, եթե չհաշվենք, որ որոշ տների դուր պատուհան հանված է, որոշ շինությունների ապակիներ ջարդված։ Ցուցանակները թարմությունը չեն կորցրել, եւ իրավիճակին անծանոթ մեկը ձմռան ցրտին առաջին հերթին կփորձի մտնել պատահած սրճարանը՝ մի գավաթ տակ սուրճ ըմպելու։ Դուրը փակ կգտնի։ Խաղակը կրկնում եմ նույնն է, բայց ինչպես հեքիաթներում է լինում, չար կախարդանքով ամեն ինչ ասես քարացած է, կյանքը կանգառած։ Ինչպես այս տպավորությունը չստանաս, որ 2000 բնակիչ ունեցած Բերձորում այսօր եթե փողոցում մեկին հանդիպում ես, ուրախանում ես։ Սուրբ Համբարձման եկեղեցում մատուցված Սուրբ Ծննդյան պատարակին առանց այն էլ քիչ բնակիչներից քչերն էին ներկա։ Հավանաբար այս ձմռանը տեղացած առաջին առատ ձյուններ պատճառը։ Շաբաթական կարծեմ 3 օր ադրբեջանական ավտոշարասյուն է անցնում քաղաքով։ 5 շաբթի էր, անցնելու օր, չեկան, չանցան։ Երևի դարձյալ ձյան պատճառով։ Շրջանային հիվանդանոցը չի աշխատում, երկու դպրոցներից ոչ մեկը չի գործում։ Երեխաները Աղավնոյի դպրոց են գնում, ավտոբուսը նրանց անվճար տանում եւ դասերից հետո տուն է բերում։ Աղավնոյի դպրոցում տեղի ունեցած տնօրտնեքի արարողությունից հետո լրագրողների մեր խումբը վերադարձավ Բերձոր։ Վերադարձավ եւ քաղաքապետ Նարեկ Ալեքսանյանը։ Պայմանավորվել էինք զրուցել քաղաքապետարանում։ Քաղաքապետարան կոչվածը մի սենյակ է շրջվարչակազմի շենքի երկրորդ հարկում, վարչակազմի ղեկավարի առանձնասենյակի հարևանությամբ։ Այսօրվա Բերձորը շատ է տարբերվում նախկին Բերձորից։ Նախկինում կար Բերձոր, կար բնակչություն, որը որ շատ ավելի հստակ էր իր կարգավիճակի մասով, քան հիմա է։ Հիմա մենք այս պահին Բերձորի հետ կապված ունենք կարգավիճակի խնդիր։ Բերձորը որպես այդպեսին ինչ հետակա ճակատագրի կարժանանա։ Բերձորը ինքը կարար եւ չլիներ, եթե այս ճանապարհը չլիներ ստեղով։ Հիմա Բերձորը ընդգրկված է միջանցք տրամաբանության մեջ։ Երբ որ մենք ասում ենք Լաչինի միջանցք, որը որ կապում է Արցախը Հայաստանին, Բերձորը ընդգրկվել է ամբողջությամբ այդ միջանցքի մեջ։ Արդյոք նշանակում է, որ Կարքավիճակի հստակ չլինելը պիտի հիմք հանդիսանա, որ բնակչությունը չվերադառնա։ Առաջնային խնդիրներից մեկը է դա, որովհետև բնակչությունը ինչ երաշխիքով ասում վերադառնա բա որ վաղը չոր երևույթ փոխվի։ Մարդիկ կան, որոնք վերադարձել Բերձորում բնակվում են, արդյոք այդքան անհերատես են կամ կյանքը նրանց համար նշանակություն չունի, ֆիզիկական անվտանգությունը կամ իրենց հետագա ճակատագիրը իրենց չի մտահոգում։ Երբ որ եղավ համաձայնագիր, դրանից հետո ժամանակ դեկտեմբերի 1 եւ այլ եւ այլն, դեկտեմբերի 1-ին, 2-ին ստեղ հաշված մարդիկ էինք։ Դրանից հետո մի ամիս, երկու ամիս, 5 ամիս, 6 ամիս տեսան մարդիկ, որ հնարավոր է ապրել թեկուզ ինչ որ ժամանակահատված։ Ու այն մարդիկ, որոնք օրես ընթացքում ինչ որ դժվարություններ Հայաստանում, չգիտեմ, վարձի, միուսի, փորձեցին վերադառնալ ստեղ։ Առանց մտածելու վաղվա օրվա համար։ Մարդիկ, ովքեր ոչ մի ճար չունեին։ Ոչ միայն այդ մարդիկ։ Մարդիկ կան ստեղ, որ բնակվում են, որտեղ իրենց բնակարանն է ստեղ, իրենց վերջին 25 տարվա բնակավայրն է ստեղ։ Վերադարձած բերձորցիները վհատված չեն։ Նրանք այստեղ են այն գիտակցումով, որ իրենց տանը չապրելը ճանապարհ կբացի ուրիշի առաջ, որ իրենց տուն դարձով հնարավոր է կանխորոշված պլաններ փոխեն։ Լուրջ խնդիրներ չունենք, անվտանգություններ դե չգիտեմ, իրոք չեմ վախենում Սկզբից վախենում էի, բայց հիմա սովորել ենք, չեմ կարող։ Երբ վերադարձել։ Այստեղ ենք եղել համարյա, այստեղ։ Մի պահ դուրս եմ եկել, հետո վերադարձել ենք։ Ու ժողովուրդն էլ հիմնականում ովքեր որ հիմա այստեղ են, չունեն լուրջ խնդիրներ կամ մտավախություններ, թեկուզ անվտանգության առումով։ Թողնա մեզ ապրենք։ Սենց էլ եք համաձայն։ Չհանել էլի։ Մենք համ ժողովուրդ կեն ապրեն։ 28 տարի ապրել եք սեր։ Կուզես կտրվես։ Քերփից եկալ եմ սեղ, սարքալ իրեն։ երբ որ ասում եմ ես կարգավիճակ, դա այս պահին խնդիրներից մեկն է։ Խնդիրներ ունենք ենթակառուցվածքների դպրոց մակապարտեզ համար պիտի պայմաններ ստեղծվեն, երեխան որտեղ պիտի դպրոց գնա։ Այդ պայմանն էլ է ստեղծվել, դա լուծված է։ Բայց մտադիր չեք այստեղ դպրոց բացել, փոքրիկ դպրոց։ Մեր բացելով չի։ Ես շատ կուզենամ հիմա այստեղ դպրոց բացի։ Կրթական որևիցե բան վերդորում չունենք։ Հետաքրքրվում ենք կրթության նախարարությունով էլ, կառավարությունում էլ, բայց նորից մենք հանգում ենք այն խնդրին, որ այս պահին ունենք մեր կարգավիճակի ոչ հստակեցում։ Այսինքն մասնագետները չեն գա։ Հնարավոր է որ ոչ։ Էլեն Դավթյանը շատ կուզենար, որ Բերձորում դպրոց գործեր։ Սովորում է Աղավնոյում։ Ընտանիքի 7 երեխաներից երկուսն արդեն մեծ են, մյուս 5-ը Աղավնոյի դպրոցի սաներ են։ Կանքս է դպրոց սովորենք ու ապակը մերի մնանք։ Բերձորում բնակվողները չեն տրտնջում, նրանք մի բանի կարիք շատ ունեն՝ հասարակ մարդկային ուշադրության։ Հոգևոր դասի կողմից դա դրսևորվում է տեղի եկեղեցում ամիսը մի անգամ պատարակ մատուցելով, իսկ այլ կառույցների մեզնից յուրաքանչյուրի Հավատացեք, ձեր այցով անչափ ուրախություն եւ ողջավորություն կպարգևեք համառ, տոկուն, դաժան իրականության հետ չհամակերպվող, իրենց լինելիությամբ այդ իրականությունը փոխել ճանաչող, կյանքի վայրեջքների միջև վերջ դիմադրելու պատրաստ այդ մարդկանց։ Մի բան պետք է հասկանանք, մարդուն չես կարող ստիպելով ապրեսնես, որովհետեւ կա նաեւ մյուս հարցը, 25 տարի ապրում էր, Այսօր ինչ ունի։ Ոչինչ։ Եվս 25 տարի արդեն իր կյանքի հիմնական մասը անցել է։ Մարդը նաև դա է մտածում։ Ինձ ասում են ինչի չեն վարարարնում լավ Արցախի մյուս բնակավայրեր։ Մի անգամ արդեն իսկ ինքը որպես վերաբնակիչ Հայաստանից վերադարձել է ստեղ։ Վերադարձել է, չարչարվել է, արել է այդ ամեն ինչը։ 20, 25, 28։ Այսօր այսօր ճունի ոչ 50 տարվա աշխատանքն է թողել։ Հադրուցին ծնվել է Հադրութում, մեծացել է Հադրութում։ Իսկ վերաբնակեցման գոտիներում դա մի քիչ խնդիր է։ Իրանք եկել են Հայաստանից, իրանք համար այս պահին վերադառնալ Հայաստան լավագույն տարբերակն է, ընտրվել։ Մարդը այսօր ցանկություն ունի վերադառնալու Արցախ, բայց Բերձոր բնակավայր։ Ինչ որ հարցերի կարգավորման դեպքում սկսած անվտանգային, սկսած ենթակառուցվածքներ, առաջի խնդիրը հստակ կարգավիճակի խնդիրն է։ Թեկուզ այն նույն կարգավիճակը, որ ունի Ասկերանը այն նույն կարգավիճակը, որ ունի Մարտակերտը Մարտունին։ Դուք պատկերացնում եք վաղը միջանցքը որպես այդպեսին փոխվում է ուրիշ տեղով։ Երբևից ինչ որ մեկի մտքով անցնում է դա։ Մարտունին մնալու է իր տեղում, բայց երբ որ Հայաստանին կապող միջանցքը փոխվի, մարդկանց հարոզել, որpիսի վերադառնան, ես դա չեմ անում ինչով պայմանավորված։ Երբ որ մարդը ցանկություն ունի հայտնելու, որ ուզում եմ վերադառնամ Բերձուր, ես չեմ խոչընդոտում, ընդհակառակը փորձում եմ օժանդակել, որ ինքը վերադառնա Բերձուր։ Բայց ազդել մարդու գիտակցության վրա որ ինքը վերադառնա Բերձոր, որևիցե մեկը չի անելու։ Այդ պատասխանատվությունը միշտ ասել եմ, ես դա ին վրա չեմ վերցնելու գնալով վերադարձողների թիվը հա, ավելանում է։ Հա, իհարկե։ Դա ինչի հետ է կապվում։ Մի քանի գործոններ կարան լինեն։ Մարդիկ հույս ունեին, որ այս ընթացքում գոնե իրանց հարցը ինչ որ մի ձև կլուծվի, չի լուծվում, երկարումը հնարավոր է նաև առաջիկայում չլուծվի։ Մարդը մտածում է, որ այսօր ես Հայաստանում որևիցե տարբերակ արդեն իսկ չունեմ ապրելու, վերադառնամ իմ բնակավայրում ապրեմ, տեսնում են, որ կան մարդիկ, որ ապրում են, որևիցե խնդիր չի առաջացել իրանց հետ, իրանց նայելով վերադառնում են։ Շրջվարչակազմի շենքի առաջին հարկում սենյակների ցուցանակները տեղը-տեղին պահպանված են։ Դռներից մեկը բացեցի ու տեսա բոլորովին հակառակ պատկերը։ Երկրորդը, երրորդը նույն պատկերը։ Պատերազմի օրերին Բերձորի բնակչությունը տարհանվել է կանայք եւ երեխան։ Բերձորը վնասներ կրել է պատերազմական գործողությունների։ Ընդհանուր առմամբ հա, քաղաքապետանի շենքը վարչակազմի մասնաշենք ունենք, որ հրետակոծության ընթացքում վնասվել է, ու մենք սեփական տներ, շրջադարձում ունենք խանութներ։ Հենց նոեմբերի 9-ին ամենաուժեղ հրետակոծությունն է եղել այստեղ, ընթացքում եղել է մինչև նոեմբերի 9-ը։ Փոքր ավելի տրամաչափի, իսկ հենց նոեմբերի 9-ին երեկոյան 10-12 տեղ տարբեր տեղեր։ Բայց ես տներ եմ տեսնում պատուհանները հանած, դռները հանած։ Ինչով բացատրել։ Շատ էլ կան, երբ որ խնդիր կար մինչև դեկտեմբերի 1-ը, ազատել բնակավայրը, որոշները որոշեցին այն ինչը որ իրանցն է, իրանց հետ տանել։ Երբ որ հիմնականում պատկան մարմինները զբաղված էին, որտեղ մենք ամբողջ հյուսիսային թև ունեինք, որը որ նույն ժամանակահատվածում պետքա տարհանվեր։ Մեր ամբողջ ուշադրությունը տարհանվող բնակչության վրա էր սևեռված կողքից ինչ որ մեկ ինչ որ բան էր քանդում, կողքից ինչ որ մեկ պատուհան էր քանդում, դուր էր, այսինքն այդ ամբողջ անվերահսկելի էր դարձել։ Արդյոք ամեն մարդ իր տան դուրն ու պատուհանն էր քանդում։ Ոչ, եղել են դեպքեր, որ ինքը իր դուր, պատուհան եւ այլն եւ այլն չի քանդել։ Ինքը իրանը չի քանդել, բայց պարզվում է, որ իրանն էլ է քանդած որովհետև այդ ժամանակահատվածում անկառավարելի էր ամեն ստեղ շատ հոսք Հայաստանից, մեր բնակավայրերից բարետատուն չէր գործում։ Գործում էր, բայց բարետատունը իր ռեսուրսներն ամբողջությամբ օգտագործում էր հյուսիսային թևի բնակչությունը տարհանելու։ Բերձորում քիչ մարդ է ապրում։ Նաև տարհանված բերձորցիների հարցերով են զբաղվում։ Մենք ունենք աշխատակիցներ, որոնք վճարվում են, որոնք հիմա Երևանում Արցախի ներկայացուցչությունում իրականացնում են աշխատանք։ Այն հարցերը, որոնք տեղում հնարավոր է լուծել, լուծվում է այդ աշխատանքիցների միջոցով։ Այն հարցերը, որ իմ միջոցով պետքա լուծվի, լուծվում է նաև այդպես։ Ժամանակ առ ժամանակ ես ինքս լինում եմ Հայաստանում մեր բնակչությունը Հայաստանով ու Արցախով մեկ սփռված է։ Բերձորում խանութ կա։ Իհարկե։ Վարշավիրանոց։ Չէ, Վարշավիրանոց չկա։ Սնդիկ է։ Սնդիկ է, Վարշավիրանոց կին հա։ շենվախտնել չկա։ Ջուր ունենք, լույս ունենք։ Այն ինչ կախված է մեզնից, որպես ինստակություն մտցվի Բերձորի ապագայի մեջ։ Արվում է։ Ստեղ մնալով արդեն դա ինչ որ քայլա, որ հետագայում դա հաշվի առնվի կան մարդիկ, որ ստեղ են, ապրում են ու այս ընթացքում ես ասում եմ, տենդենս եղել է այնպես, որ շատացել են մարդիկ։ Անցած տարի կրվից ամիջապես մի ամիս հետո ստեղ ծնունդ ենք ունեցել, անցած տարի հունվարին։ Ամեն երիտասարդներ կան։ Հիմնականում երիտասարդներ են միջայլոց։ 90-ականներին նշ չէր, որ շատ ավելի լավ պայմաններ էր։ Հիմա շատ ավելի լավ պայմաններ է, բայց մարդինքն է որոշում իր ապրելակերպը, ապրուստի միջոցի հայտնելը։ Պատրաստվում ենք Ստեփանակերտ վերադառնալ։ Սպիտակ շունն արագակայլ մեզ մտեցավ արդեն ընկեր շների հետ։ Մի քանի անգամ հաչեց։ Երևի ուզում էր հասկացնել, որ խաղծած են։ Մարդ ենք, հասկացանք Բերձորի պահապաններին։ Հեքիաթները վերջանում են նրանով, որ հայտնվում է կտրիչ մեկը, ով սpanելով վիշապին կամ կախարդի չար դյութան հաղթարելով կենթանացնում է մերյալ քաղաքը եւ կյանքն անկետից, որում կանգեր առել, շարունակվում է։ Մեր կյանքը հեքիաթ չէ, բայց հեքիաթներից շատ բան կարելի ուսանել։ Օրինակ, ինչպես հաղթել ճարին։ Ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի փետրվարի 1-ի թողարկումը։ Հեղինակ՝ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր՝ Ավետ Բադալյան։ Տեքստը կարդաց Տաթև Խաչատրյանը։